կազմում նաև որդու արախավորի աշխարհը։ Շահրավը, որ հայրուորդի առաջին անգամ էին ներկայանում համատեղ ծանցանությասում, որը նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության անկախության հաշվարման 24-րդ տարեդարձին։ Ասենք հոսանկարչի երկրորդ հանրապետական ցուցահանդեսն անցավ։ Առաջին ծանոթությունը տեղի առած դասերների հետ կայացել է 5 տարի առաջ, Ստեփանակերտի մշակույթի ու Նշական է, որ նկարիչը մեծացի փորձերով չի ներկայացել շուշեցիներին, այլ թեմատիկ ու ոճական այնպիսի ընտրությամբ, որոնք այցելուի հնարավորություն են ընձեռում ամբողջական գաղափար կազմել հեղինակի թեմատիկ նախաձեռնությունների ու կառավարական տեխնիկայի մասին, գեղանկարչության ու քաղաքական 1980 թվականներին եղել է Երևան քաղաքի գլխավոր նկարիչ։ Արվեստաբանների բնորոշմամբ նրա գործերին հատուկ են ֆիգուրատիվ մտածողությունը, իրականության էքսպրեսիոնիստական եւ խորհրդապաշտական ընկալումները։ Նկարչի գործերից սպահվում են Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, Վարշավայի ժամանակակից արվեստի թանգարանում, Մոսկվայի Տրետյակովյան պատկերասրահում եւ այլն մոտ 4 տասնյակի չափ նրա անհատական ցուցահանդեսները, որքան էլ տավորինակ թվա, սկիզբ են առել արտասահմանյան երկրներում։ Հարավսլավիա 1977, Վարշավա 1985, Մոսկվա 1991, ԱՄՆ 1989-1991, Փարիզ, ապա միայն Երևան մեր նիվայում։ Հետաքրքիր զրուցակից է, հարուստ կենսափոխող, համասարդ մտքերով հյուսիսական արվեստագետին վայել ամբոս ու ընդվզող էությամբ։ Արվեստի դերի յուրովի ընկալում ունեի համոզված է, որ այն կյանքը վերարտադրելու միջոց չէ, այլ մարդու ընկերոն աշխարհը հավստացնելու միջոց։ Նա կարծիքով, եթե արվեստագետը ասելիք ունի, այն արտահայտվում է նրա ստեղծագործություններում։ Եթե այդ ժամանակի կնիքը այս կամ այն ձևով արկա է նրա գործերում, այնուամենայնիվ դա կապ չունի ընդհանուր հասարակական իրավիճակի հետ, որովհետև ստեղծագործող մարդու համար եթե իրավիճակները կարևոր լինեին ասում են ներդարավոր պատմության ընթացքում եղած ցաներ պահերին ոչ ոք չէր ստեղծագործի։ Մեկ ամիս առաջ ես Շուշիում էի, ասում եմ համահայկական փառատոնի ժամանակ, իմ ուսընկերոջ իմ ընկերոջ ծառից հետ խոսեցինք ու խոսք բացվեց հաղթանակի շահունյան զրուցեցինք ասեց մի տեսակ փոքր պարկ ունեմ որ շուշիում ցուցանիշ եմ արել ճիշտ է 5 տարի առաջ Ստեփանակերտում բացվեց նորից համատական ցուցանիշը դասի ապոջան եթե այդպես է քնդրիկ չկա պայմանավորում ենք տեսնենք ինչ քնդրի կան ինչ հարցեր կլինեն մեր պարոն Գալասյանը Սարգսյան առաջեց խոսեցինք շատ արագ մի շաբաթվա մեջ որոշեցինք այս ամեն ինչ կազմակերպել Եվ համոչ խնդիրը նաև, որ Սարգսին ասեց և որոշեցին, որ գոնե այս անգամ ծուցանլեսի բացումը և ծուցանլես ամողության նվիրենք անկախության անկախ Հայաստանի 24 ամյակին։ Իարկե դա վարկանի, բայց բնականաբար ծուցանլեսը կլինի այն խթանը, այն առաջի քայլը այս տարվա համար, որով և կբացել ներկասել շնորհավորենք։ Նկարչի մտերիմ ընկեր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր քանդակագործ Տիգրան Արզումանյանն իր խոսքում անդրադարձավ նկարչի արվեստի առանձնահատկություններին։ Հաղթանակշալները այն սերնդի նկարիչներից է, երբ որ արդեն 70-ական թվականների մեզ մոտ կարծես թե վերածնունդ եղավ արվեստի կերպ արվեստի մեջ ազատություն եղավ եւ այդ սերնդի նկարիչները ինչպես հաղթանակշալները այնպես էլ շատ շատերը օգտվեցին եւ դուրս տնեցին ազատ նկարչության Մարտավաչյանը երկար ժամանակ եղել է Երևանի գլխավոր նկարիչ, բայց վերջին ժամանակ իր պաշտոնավարման շրջանում էլ միշտ ստեղծագործական ապրիկ կյանքով ապրել։ Նրա ստեղծագործական ամբրոն շատ մեծ է, լայն է, որովհետև չի կարելի ասել, թե նա մի դե ասպարեզում անուժեղ կամ մյուս ասպարեզում, այսինքն բնանկարի թե նատյուրմորտի, թե կոմպոզիցիոն աշխատանքների, ինչպես ստեղ շատ փոքրատիվ իր գործերի մեջ երևում է, որ նախընտրությունները նրա շատ բազմազան են։ Ես իհարկե նրա հայրենասիրության եւ այս ամբողջ մեր կյանքի առօրյային չեմ պատկացել, որովհետև միշտ ապրում է այսօրվա մեր հաղթանակների, մեր երկրի առօրյայով։ Եվ այս շուժին բացված ցուցահանդեսը, որը ներանկախության Հայաստանի անկախության հետ կապված, պատահական բան չի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Մարինե Աղաբալյանը ողջունեց Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնին նվիրված ցուցահանդեսի կազմակերպումը Շուշիում։ Երկու պետություն, բայց մի հայրենիք եւ մի ժողովուրդ ենք եւ օրինաչափորեն կարծես թե սեպտեմբերը դարձել է հայոց պետականության հռչակման ամիս, բայց մի տեսակ մենք կարծես թե մոռանում ենք, որ Հայաստանի անկախության օրը պետք է նշենք նաև Արցախում Եվ նույնիսկ նկատելի է Հայաստանի Հանրապետություն, Սարոյսովի և նմանատիպ նախաձեռնությունները շատ ողջունելի են, որտեղ մեզ հիշեցնում են այդ մասը, որ են հայոց պետականության տոնն է, ուրեմն բոլոր հայերի տոնն է և պիտի ազգովի նշը։ Իհարկե, Հաղթանակ Շահումյանը Արցախի մշակութային կյանքում կոնկրետ եւ արվեստի կազմավորություն իր ներդրումը ունի եւ իր աման նա ունեցել գործորի պատկերասրահի ստեղծման գործում եւ բարբերաբար հանդես գալ հանդեսներով ներկայանալ Արցախում եւ ասկոշում եմ որ միշտ իր հոգու մեջ եւ իր սրտում ունի Արցախը իսկ ինչ վերաբերում է ցուցահանդեսին միշտ հետաքրքիր է եւ ծանոթանալ եւ տեսնել իր զարգացումը նաև ստեղծագործական Իրանվանը համահունչ նաև իր գործերում ներքին պայքարի թեման է տեսակ կա եւ խրովքը եւ հույզերը եւ ապրումները ու շատ հետաքրքիր է որ այսօր իր որդու հետ է ներկայանում ու շատ հետաքրքիր է նաև որ որդին կարողացավ ինքնատիպությունը պահել, որովհետև շատ դժվար է չազգվելը, շատ ավելի դժվար է։ Եվ ինչպես տեսնում ենք գործերից, քրեստոնեական հուսնադիրություն ունի, իր ծառայգիր ունի, իր գործին ունի։ Նույնպես ուզում եմ շնորհավորել եւ ձեզ եւ ձեր որդուն այս ցուցանվեսի առիթով Հաղթանակ Շահումյանը նշեց, որ Շուշին իր համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի շատ ուրախ եմ, որ արկա իմ փոքր մասնակցությունը վերելու շուշի վերածնունդի գործոց։ Չեմ ես ասում վերացնող, որտեղ շուշի պարավոնացյալը և նրա անցած տարար շարդակ շուշինը հերև էր մշակութային կենտրոններից մշակութային կենտրոն և ուսումնական միջավայրի և արմուստի գրականության և այսօր մենք բոլորս պետք է Արցախի ամեն մի անկումը չերացնել է առավել ևս շուշին։ Շուշին տեսակ խորհրդանիշ է դարձել այս աշխարհի, նաև Հայաստանի։ Եվ ուրախ եմ Արիթեյով ես Հայաստանի անկախության օրոք դառնում դա տեսակ նաև խորհրդային մեջ պարունակում մեր ժողովրդի դժվարացած ճանապարհի ես ռոմականորերի ես վերապագայի։ Ուրախ եմ նաև առաջի անգամ տղայիս հետ միացնել։ Սա առաջի անգամ դիալոգ Ուրախ եմ Շուշիի սուբա այս զարգացման պահը 10-15 տարի առաջվա հանդեպ ահագին բարելավվել է այս դահլիճը դրաբարվել։ Իսկ սենց պրոֆեսիոնալ դահլիճ անգամ Երևանում դժվար է։ Հրաշալի դահլիճ է եւ կարծում եմ որ պիտի գնալով ավելի ակտիվան է այստեղ այդ մշակութային կյանքը, դերի նկարիչների աջակցությամբ, դասի արտասահմանի որտեղ այս միջավայրը ինքը արվեստի միջավայրը մենք պիտի բոլորս էլ մասնակից դառնանք քաղաքի գրածում։ Նա Շուշիի արվեստի կենտրոնին նվիրեց տարիներ առաջ արված իր աշխատանքը, որը ներկայացնում է տեսարան քաղաքից։ Իմ զրուցակիցն է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Հաղթանակ Շահումյանը հաղթանակ, երբ ասում ենք Վիկտոր, Վիկտորիա, մի տեսակ չենք ընկալում այդ բառի իմաստը։ Երևի մեր սրտի հետ չի խոսում։ Իսկ այ հաղթանակն ուրիշ է։ Ինչ են ձրել հաղթանակ, երբևէ ասրել եք ձեր ծնողներին։ Ցավալիորեն հորս հետ ես նման խոսակցություն չեմ ունեցել։ Հայրս շուտ մահացավ։ Քրոջս անունը, որը ինձանից 10 տարի մեծ է, նրա անունը Վիկտորիա էր։ Հայրս շատ քիչ էր նման բաներով խոսում, ասեյութի որ մենք չկոմպլեքսավորում ենք։ Ես երկար ժամանակ չգիտեի, որ իմ papaը հոգևորական է եղել եւ այլն եւ այլն, որ մերոնք հարուստ ընտանիք են եղել, ասենք հայրական կողմ։ Հայրական կողմս քարտաշներ, բանվորներ դա ամեն ինչ գիտեի։ Ըստ երևույթին մեզ ապահովելու համար եւ նաեւ ըստ երևույթին իր հոգու բանն ա եղել հաղթանակ թե ազգային հաղթանակ, չգիտեմ թե կյանքի հաղթանակ։ Այնուհանդերձ այդ քրոջս անունը ինձ հուշեց, որ ես այդ հետևություններին գա, որտեղ նրանն ու Վիկտորիա է։ Ես ուզում եի ժամանակին փոխել անունս, որտեղ ինձ շատ էր նեղում, անընդհատ ինձ ասում էին մայիսին 9-ին ես ծնվել 45 թվին, այմար չէ ոչ մայիսին 9-ին եմ ծնվել, ոչ էլ 45 թվին։ Անընդհատ այդ բաները եւ բարեբախտաբար այդ օրը որ ես որոշում կայացրեցի, Աթենիսիուտը ավարտել էի։ Ազնագիրը գրպանս գնում էի Զաքսով փոխեի եւ չգիտեի էլ ինչ տնեմ անունս։ Եկավ մեր շրջանում հանդիպեցի Լևոն Ներսիսյան կար։ Լևոն Ներսիսյանի հետ մենք մտերիմներ էինք։ Լևոնը նստած սուրճ էր խմում, առավոտյան մարդ չկար, զաքսը ուշ էր բացում, ես շուտ էի դուրս եկել։ Եկա ասի, «Բա ի շլավա Լևոն ջան, հանդիպեցի կար, բան, ասի ինչը»։ Ասի, «Խորհրդակցելու բանը վերջը»։ Նա երբ լսեց, ապշած նայեց երեսից, ասեց, «Լսիր, նախ ով է դրել անունը»։ Ասի, «Հերս»։ Դու ասում ես հորդ հարցրել ես որ փոխում ես անունը։ Իր ստեղծագործությունն է, չէ։ Ես գիտի որ հայրս մահացել է, ասում եմ ո՞նց հարց։ Հասմա դու ինչ իրավունք ունես։ Բացի այդ ասես դու որ անունը փոխես, մենք քեզ հաղթանակ ենք ճանաչում, մենք չենք ճանաչում քեզ։ Եվ եք ասում եմ, անունը Ինչ է ուզում ես դնես Արման, չեմ անում ես այդ պոպուլյարը ժամանակը դնում են այդ հայտնի անունները, ասես ամոթ այ մա դու գիտես ինչ անունն ես, անունիդ դեր կանգնի, ոչ թե անունը փոխի։ Ասում են անունը գոդավորում է մարդուն։ Ձեր անունը օգնում է ձեզ։ Լևոնը շատ գիտակ մարդ էր եւ նա ամեն ինչ այդ կապակցությամբ գիտեր, նա այդ էլ ասեց, ասես գիտես որ անունը դա որոշակի ուղեցույց է մարդու համար։ Եվ փոխելը դա նշանակում է խեղես քո կյանքը, դու արդեն 20 տարի է այդ անունի հետ ես 22 տարի է։ Որ ես փող։ Եվ ես հիմա շատ ուրախ եմ, որ չփոխեցի, հիմա շատ լավ հարմարվել եմ իմ անվանը եւ շատերը հարցում են դեր կատարել, այդ ես չեմ կարող ասել։ Միայն կողքից մարդիկ կարող են ասել, ես իմ մասին խոսել այդքան էլ հարմար բան չի։ Երևի թե դեր կատարել արդեն ճանաչված նկարիչ եք, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ, Դուք ձեր տոհմածառը լավ գիտեք։ Ես գիտեմ։ Խոսենք արմատների մասին։ Խոսենք հայրական կողմը Շահումյանների հայտնի տոհմն է։ Ստեփանով Շահումյան, Ստեփան Շահումյան, դրանք որովհետև մենք 1500 Եվ եղեփոխական եւ նաեւ Դավիթ Բեկի Ստեփանով Շահումյանը մեր տոհմածառը պահպանվել է 1500 թվականից։ Հոգեորականը շատ են եղել մեր տոհմի մեջ եւ նրան շնորհիվ պահպանվել է տարբեր տեղեր են հետագայում գնացել, արմատները գալիս են Սասուն, հետո Ալաշկերտ եւ շատ տեղեր հա- Հայաստանի, նաեւ Թբիլիսի, Բաքու, Ստեփանավանի, Կան, Մոյեմբերյան, Մարտունի եւ այլ տարբեր տեղեր Հայաստանի։ Կարևորում է, որ մարդի մանա իր տոմածառը։ Իհարկե, իհարկե։ Ինչ է տոմածը, գիտեք, տոմածը դա մենակ պատմություն չի, նաև մարդուն պարտավորեցնող բան է, որովհետև առավել եւս եթե տոմը պատմություն ունի, արդեն ինքը պարտադրող է։ Դա հրաժեշտ բան է, ոնց որ մարդը իր ազգի պատմությունը չի մանա։ Իսկ ազգի պատմությունը կառուցվում է նաև ընտանիքների պատմությամբ։ Ինչ է տալիս ձեզ այդ տոհմածառի իմացությունը, ձեր արմատների իմացությունը բացի պարտավորեցնելուց։ Առաջերտին պատասխանատվություն եւ պարտավորություն երկրի նկատմամբ, որտեղ առավելևս եթե տողմը որոշակի պատմություն ունի մասնակից է եղել ազգային պատմությանը ինչ որ դրվագներում բանի վայլն, ուզած-ուզած արդեն այդ ուղին ընտրում եւ մտավոքվում երկրի։ Դա դասիրակության լավագույն ձևերից է, ես իմ երեխեքին ուրախությամբ միշտ աշխատում եմ, որ իրենք ճանաչեն իրենց տողմը, Ցավոք հայրս այնպիսի ժամանակներ էր ապրել, որ շատ դեպքերում խուսափում էր իր տոհմից խոսել, որտեղ 37 թիվ էր տեսել, papas 37 թվին տարել գնդակալին, հոգեորական էր papas 37 թվին այդ հայտնի հոգեորականների հավաքի ժամանակ նա անել են, ծրբակալել, որսել որպես տերտերի զավակ, թեպետ հայրս այդ երկրում ահակին, կազմակերպությունների հիմնադիր ա եղել, օգնել ա բնարի, բայց այդպես Մասնագիտության ընտրությունն ինչպես եղավ։ Մասնագիտությամբ ես սովորում էի մի դպրոցում, որը մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի եւ ես օլիմպիադաներ եմ մասնակցել, անգամ համամթերնական, դպրոցական եւ այլն։ Բայց փոքր ժամանակվանից մանկապարտեզի ստանը նկարում էի, քանդակներ էի անում։ Մայրս էլ մայրական կողմը քարտաշների ընտանիք էր, եւ մայրս հրախուսում էր։ Ինչ գենով փոխանցվել էր արվեստը։ Այո, եւ ինքը քանդակագործությունը տեսնում էր քարտաշների, այսպես ասած, բարձրագույն արժեքների մեջ, Խրախուսում էր, բայց ես եմ ընտրել, ուղղակի ինչու ընտրեցի, որտեղ մի տեսակ անկախության բան կար մեջս։ Սպորտն էլ եմ ես այդպես ընտրել։ Ֆուտբոլը էի խաղում, բայց ֆուտբոլ չէի գնում, որտեղ անարդար բան էր, մեկը սխալ էր անում, ամբողջ թիմը դրա պատճառով դժում էր։ Ստացի, որ ավելի լավ անհատական էլ, որ ինքդ քո հարցերը <laughs> դրա համար երևի։ Մենակի ուժը հոգեբանությունից է։ Երևի, երևի, չգիտեմ, բայց միշտ մենակ լինելու, այսինքն ինքնուրույն քո խնդիրները կարողանաս լուծելու, այդ երևի միտումը նաև ինձ մասնագիտություն տրելու հարցում որդեց։ Կարևորում եք նկարչի համար մասնագիտական կրթությունը եւ ով է ձեր ներքին միջուկը ձևավորել։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչի համար մասնագիտական լուրջ կրթություն է հարկավոր։ Հետո ինչ ուզում եք արել, հիմա ասենք ուղություններ են առաջացել եւ մարդիկ, որոնք նկարել չգիտեն, ասենք կարող են այդ ուղություններում արկածախնդրորեն ներկայանալ իբր նկարիչ, բայց նկարիչը մենակ զգացմունքային բան չի։ Մեծ արվեստը ստեղծում է եւ զգացմունքով եւ նաեւ խելքով։ Իսկ դրա համար նաեւ իմացություն է պետք որոշակի բաների, շատ որոշակի։ Նաեւ կյանքի փորձ։ Եվ կյանքին, իհարկե։ Ես դրա կողմնակիցն եմ, ավելի ֆունդամենտալ խորը արվեստի, որտեղ Որովհետև արվեստ բառը միայն նկարչություն կամ երգը չի։ Եթե չունեցավ իր խորությունն իր ասելիքը, ուրեմն արդեն արվեստ չի կարող լինել։ Նա կարող է գեղեցիկ դեկոր լինել միջավայրը գեղեցկացնելու համար, բայց որպես արվեստի գործ չի կարող համարվել։ Ունենք արվեստի գնահատման չափանիշներ։ Արվեստի գնահատման չափանիշը դրա համար կան պրոֆեսիոնալներ, արվեստաբաններ, թեպետ մեր ցավոք Հայաստանում այդ ասպարեզը շատ թերիա զարգացած, Իհարկե կան շատերը, որ ասում են ճաշակի խնդիր, բան արվեստում ճաշակ դեր չունի։ Ճաշակը հագուստի մեջ կենցաղում կարող է դեր ունենալ։ Իսկ արվեստը շատ որոշակի կանոններ ունի, որ շատ ավելի ճշգրիտ է կան մաթեմատիկան կամ ֆիզիկան։ Իմացողը ղեկավարում է հենց այդ ճշգրտությունը։ Ո՞վ է համարում ձեր ուսուցիչը այս բնակավայրում։ Իմ ուսուցիչը եղել են պատմության մեջ հա- տասնյակ հարյուրավոր հրաշալի մարդիկ եւ նկարիչներ եւ միջնադարից եւ մեր հին մշակույթից նախաքրիստոնեական, քրիստոնեական շրջանի իսկ մարդկային առումով շփումների ես օրինակ շատ բան եմ սովորել, այսինքն հասկացել ինչ բան արվեստը, երբ որ ես մոտ տարուկես երկու տարի Արա Սարգսյան կար, ակադեմիկոս Արա Միրանից Սարգսյան, քանդակագործ, որի տանը ես արվեստանոցում աշխատում էի եւ այդ այդ միջավայրում ես հասկացա ինչ բան է արվեստը որտեղ ինքը բարձրագույն ինտելեկտուալ անձնավորություն էր եւ վերջերս էլ բարձր Նեմեսիսի ակտիվ անդամներից էր եղել այսքան ժամանակ դա թակցում էր իրեն ասում էին պալատական քանդակ որովհետեւ Լենին Ստալին շատ էր քանդակել այնիշ դա Վիեննայում մասնակից էր եղել Նեմեսիսին, իսկ հետո եկել էր Հայաստան 26 թվին եւ թաքցնելու համար նաեւ անում էր նման։ Իսահակյանի նման։ Այո, Իսահակյանին ավելի բացահայտ էր։ Իսահակյանի կենսագրությունը հայտնի դանը չէ։ Նրան նա թաքցրել էր անգամ որ եղբայրը դաշնակցության լիդեր էր արտասահմանում ոչոք չգիտեր։ Հիմա են նոր խոսում այդ մասին։ Լավ է որ կարողացել այդպիսի պատմություններ ունենալ ու փրկվել դրա շնորհիվ։ Այո, եւ ինքը մեր նկարիչների միության հիմնադիրն էր, մեր նկարիչների ինստիտուտի հիմնադիրն է եղել, մեծ գործ արել Հայաստանում մշակույթի զարգացման համար մարդը։ Ի վերջո բոլոր արվեստները կոչված են կյանքը գեղեցկացնելու, կարծում եմ, գեղեցիկը շատացնելու մեր կյանքում։ Ընդհանրապես ինչ է գեղեցիկը ցես համար։ Գեղեցիկ ամեն մարդու հոգում է նստած, երբեմն լինում է, չէ՞, որ մեկը սիրահարում է, կողքից նայում ասում է, «Սու վրա սիրահարվես, չէ՞»։ Ուրեմն գեղեցիկը միայն արտաքին չափանիշները չեն, ուրեմն հոգու մեջ պետք է խորանալու բան լինի։ Գեղեցիկը միջոց է արվեստի նկատմամբ մարդկանց ուշադրությունը դամելու տհաճ բանին մարդ չի նայի, չէ։ Դա միայն միջոց է, որպեսի կոմունիկացիա լինի դիտողի եւ կտավի միջեւ։ Իսկ իրականում արվեստը շատ ավելի խոր բաներ ունի, արվեստի մեջ կարող է շատ դաժան բաներ լինի, որտեղ արվեստը նաև փոքրու արտահայտման միջոց է մարդու։ Նախամարթը ասենք, բարապ ժամանակ մի բան փորել ավ, չէ, պատիզ վրա, ժայռի վրա, եւ այլ եւ այլ կամ ինչ որ կավից մի բան ասարկել, երեխին զբաղացնելու կամ ինքը իրեն հանգստացնելու։ Անբացատրելի բազում բաներ կա, որոնք առնչվում արվեստի հիմքի ստեղծման եւ բացահայտման, այնպես որ միայն գերեզգացնելու խնդիրը չի։ Արվեստը նաև հասարակական խոշոր դերակատարում ունի, արվեստը ճիշտ է որևիցե հարկ չի լուծում, ոչ տարածքա գրավում, ոչ բան անում, բայց արվեստը կարող է մարդու հոգիները գրավի, արվեստով կարող է մարդը կրթվի եւ դառնա վայրենից, մենք միջև հիմա քաղաքակրթություն ենք կոչում, բայց քաղաքակրթությունը միայն կատարելագործել է մարդկանց ոչնչացման գործիքները ինքը մարդը չի փոխվել, էլի գազանն է մնացել։ Մանյանը ինչ էր ասում, վերան առնոտ մարդակեր են անդան, հազար դարում հազիվ դարավ մարդասկան։ Ցավոք առաջ եթե մարդը մի զենքով մեկին վնասում էր, բայց հայացքը հիշում էր երևի ամբողջ կյանքում։ Հիմա տանը նստած կնոպկան սխում են հազարավոր մարդիկ ոչնչանում մեռնում են։ Դա է կատարելագործվել։ Մարդը իր բնույթով էլի մնացել է դեռ իր վայրի որակների մեջ ցավոք։ Իսկ արվեստը նաև այդ խնդիրն ունի մարդկանց բարոյականության, մարդուն մարդ դարձնելու խնդիր ունի։ Ամենաճիշտ բնութագրությունը։ Հրաժեշտի ծավոչ տեղեկացնենք օրենքի հաղթանակ